بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Uz Allahu Jalla Vala dozvolu nastavljamo govoriti o uvodu u teđvid. I ovo je, ako Bog da večeras, treće i zadnje predavanje iz uvoda u teđvid, ako Bog da od narodnog puta. ulazimo u najbitnije stvari vezano za pravilno učenje Kur'ana, to su mehariđi, odnosno ishodišta harfova. U naša prethodna dva predavanja mogli smo čuti nešto o vrijednosti Kur'ana, Allahovog govora, Allahove knjige. Koliko je taj govor odabran na drugim govorima. <clears throat> Kako su naši prethodnici govorili, ko bilježi imam Darim i drugi, da je prednost Allahovog govora nad bilo kojim drugim govorom kao prednost Allaha dželovala nad njegovim stvorenjima. Zatim bilo je govora o vrijednostima učenja takvog govora, vrijednosti učenja Kur'ana. Koje je vrijednosti Allah subhanahu wa ta'ala daje onima koji uče Kur'an? Nakon toga o vrijednosti podučavanja Kur'anu, budući da je Kur'an tako vrijedan i postižu se ogromni sevapi za učenje Kur'ana, onda bismo trebali podučavati i druge, da i drugi se poduče učenju Kur'ana, odnosno da shvate prije svega vrijednost Kur'ana, zatim da i oni svoju želju ispune da nauče učiti Kur'an. Zatim je bilo govora o nekim načinima učenja Kur'ana i vidjeli smo koji je najbolji način kada se uči Kur'an, koji je najbolji način kada se podučava, podučava Kur'anu. Bio je spomen uh, određenih ashaba e, za koje je Allah poslanika alihi salam preporučio da se od njih uči, u, uzima Kur'an i sl. Nakon toga bilo je govora o kiraetima, prošli puta je bilo nešto govora o kiraetima i spomenu našeg kiraeta, kiraeta od Asima i onoga koji prenosi taj kirajet od njega, odnosno Hafsa, jeli Hafs an Asim, kako se to kaže, Hafs od Asima. I večeras, dakle, govorimo nešto o teđvidu, govorimo nešto o greškama prilikom učenja Kur'ana, samoj Euzi i Bismili i nakon toga, ako Bog da sljedeći puta ulazimo u najbitnija pitanja, iako, dakle, sve ovo lijepo da se zna, sve ovo bitno da se zna. Ulazimo, ako Bog da od sljedeći puta, u najbitnija pitanja iz teđvida pravilnog učenja Kur'ana. Dakle, mogli smo u prethodna dva predavanja da čujemo koliko je vrijedan Kur'an i koliko su se naši prethodnici žrtvovali u čuvanju Kur'ana. Počevši od ashaba, kako su ga pamtili, od Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, kako su Eh, govorili narednim generacijama da su tako zapamtili Kur'an, prenosili s generacije u generaciju kasnije i vidjeli smo dakle također prošli puta kako su ashabi se raširili po zemlji, podučavali knjigu Kur'an i Kerim, zbog čega je i došlo do tih jeli, kirajta, različitih kirajta i slično. Dakle, naši prethodnici su hizmetili Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu mnogo. I tako je nakon njih bilo u svakoj generaciji. I to je Allaho subhanahu wa ta'ala obećanje. Kako je rekao u suri Al-Hijr, inna nahnu nezalne zikra wa inna lehu lahafidhun. Doista smo mi objavili Kur'an i mi ćemo nad njim djeti. Jedan od načina čuvanja Kur'ana jeste i to što u svakoj generaciji ima mnogo, mnogo hafiza. Pamte Kur'an onako kako je to prenešeno od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, hizmetili su Kur'an, čuvali su Kur'an, pamtili su ga onako kako ga je učio Allahov poslanik Alihi Salocom i prenosili dalje. I to je, dakle, od prava Kur'ana kod nas, odnosno naših obaveza prema Kur'anu. Onaj ko želi da uči Kur'an, onaj ko hoće da uči Kur'an, a trebali bismo od svakog drugog govora najčešće je da se pozabavimo, najviše da se pozabavimo Kur'anom, onaj koji to želi, doista, on mora da Kur'an uči onako kako je Kur'an objavljen, odnosno kako ga je učio Allah u poslanika alihi salam i njegove ashabi posle njega. Kur'an je jedan od najboljih ibadeta i poznato nam je da svaki ibadet trebamo činiti kako ga je činio poslanik alihi salatu wasalam. Zato dakle ne može se Kur'an učiti svakako i ne može se reći ja učio Kur'an. Kur'an se samo može učiti pravilno pa da kažeš da si učio Kur'an. Nepravilno učenje Kur'ana ne smatra se učenjem. Smatra se griješenjem i čućemo dakle kažu u lemo da je čovjek griješan. Onaj koji se ne popravlja, onaj koji je nemaran, neće da se popravlja, a uči Kur'an svakako s greškama, pogotovo velikim greškama, velikim greškama, griješan je. Ima dakle učač koji je koji lijepo uči, pravilno uči i koji će biti nagrađen za svoje učenje, ima učač koji će biti griješan za svoje učenje, ima onaj koji ima opravdanje. Nema četvrtog. Onaj koji dobro uči, podučio se i zato će biti nagrađen. Ima onaj koji uči, ne podučava se i kaže ja učio, ja najbolje učim kad sam sam, svakako, ali je griješan jer pravi brojne greške. Čućemo neke primjere naših čestih grešaka. Ima dakle onaj koji nema opravdanje e, za koga se može reći da uči Kur'an. On dakle nema nikoga da se poduči. Nije. Mada dakle pitanje da li takva osoba postoji danas dakle jeste najbolje doći kao i sve drugo učiti pred nekim, tako isto i Kur'an, pogotovo Kur'an, ali kako neki preporučuju u svojim knjigama, teđvidima, može se jeli, učiti i sa danas. Možemo naći na internetu, učavača i polahko otvoriti, slušati, pratiti, barem dakle ono što nam je potrebno, fatiha, naročito fatiha i dvije, dvije sure da možemo klanjati. Da možemo klanjati. Pa dakle, jedno od prava Kur'ana kod nas da ga učimo pravilno. Da ga učimo pravilno. Ništa od toga pravilnog učenja neće se ostvariti ako se ne podučimo teđvidu, ako se ne podučimo pravilima ispravnog učenja Kur'ana. Time se bavi nauka koja se zove teđvid. Teđvid, dakle, dolazi od riječi ju džavvidu, teđvid. Ha, kod nas ima ime džavida, tako za ženu. Džavida. ju džavvidu, teđvid. Znači, dakle, uljepšati, odnosno, lijepo, pravilno učiti. Pa postoje dvije vrste teđvida. Kaže se teđvid ameli i teđvid ilmi, odnosno praktični teđvid i naučni teđvid. Hajde. Praktični teđvid jeste, dakle, učenje Kur'ana po teđvidu praktičnom. To je obaveza svima onima koji uče Kur'an. Svima onima koji hoće da uče Kur'an, oni moraju učiti Kur'an po teđvidu je li on sjeo, podučio se, knjige prelistavao, slušao od nekoga, išao na časove, na kurseve i ostalo, to nas ne zanima. Zanima nas da pravilno uči Kur'an. To je dakle, cilj ovog teđvida, praktičnog teđvida, jeste da se Kur'an uči pravilno. A taj, kako kažu druga vrsta teđvide, mi, ili naučni teđvid, jeste dakle upoznavanje sa teđvidskim pravilima da se zna ishodišta, da se poredaju ishodišta, harfovi odakle koji izlazi kasnije a, osobine svakog harfa i koje sve osobine kasnije pravila vezana za nun, sakin, tenmin, pravila vezana za min, sakin, tenmin, neka druga, neki drugi harfovi ili slično. Pa dakle, što se tiče prve vrste tedvida, to je obaveza. Praktični tedvid obaveza je da ima pri nama. Koji hoće da uče Kur'an, moraju da imaju kod sebe taj praktični teđvid. Odnosno da uče Kur'an po teđvidu. A što se tiče druge vrste, poznavanja teđvidskih pravila do u detalje, to je obaveza na jednoj skupini na jednoj skupini muslimana što se tiče većine muslimana, to njima nije obaveza. Njima je obaveza da uče Kur'an. A hoće li se oni podučiti i stalno obnavljati ha, med mu tasim, med mu med lazim, med arid i ostalo, da oni znaju to pa jasniti to nije za sve ljude. To je dakle za skupinu koja će moći podučavati ljude i naučiti ih da praktično ispravno uče Kur'an. Kao što je slučaj sa svim oblastima, poljima islama. Hm. Obaveza nam je da namaz slanjamo kako treba. Ali sad da mi znamo da u detalje sve objasniti s dokazima, to je za pojedince. Da nas mogu podučavati. A na meni je da ja klanjam namaz kako treba i to je to. I sve drugo tako. Obaviti hađ, sad da ja sve znam za sve dokaz, znam, dakle četiri moram rukna ispuniti i to je to molim se nas na tim mjestima i to je to. Sada ja dokaz razilaženja ovo ono, to je za posebne ljude koji će nas podučiti jer. Dakle, što se tiče ovog naučnog teđvida, kako rekao, obični ljudi, to je njima preporučeno, lijepo, ako mogu, a ne obaveza dok je dakle skupini muslimana obaveza da se poduče kako bi podučavali druge, kako bili drugima uzor, i poznato je li pravilo kako bi spao grijeh sa svih. Neko mora da poznaje, poznaje tu oblast. Jeli kako Allah dželovala kaže u 122. majetu sure Taube, o tome govori, općeni dokaz za svaku islamsku oblast فَلَوْ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَهُ فِي دِينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَوْا إِلَيْهِمْ iz svakog naroda treba po jedna skupina da se izdvoji i da se podučava vjeri da bi kasnije podučila svoj narod kada mu se vrati. 122. ajd sure tobe. Iz svakog naroda treba se izdvojiti jedna skupina i podučiti se li je fi din da se poduče propisima vjere da bi kasnije podučavali, opominjali, upozoravali svoj narod kada im se, kada im se vrate. Dakle, to je općenit dokaz i za sve islamske nauke, a pogotovo je za teđvid, budući da je teđvid vezan za Allahov govor, koji je najbolji govor za Allahovu knjigu, najbolju knjigu i dakle, to je najbolje, najbolje znanje. Kako rekao, teđvid u arapskom jeziku ima značenje uljepšavanja, ima značenje preciznosti, dok, dakle, u terminološkom, dakle, ono što nama treba, o čemu govorimo, Pod teđvidom podrazumijeva se nauka koja se bavi kuranskim riječima. Koja se bavi kuranskim riječima, koja se bavi harfovima spomenutim u Kur'anu, govori o pravima tih harfova, daje svakom harfu njegovo pravo, a o tome govorimo dakle u narodnim predavanjima od ishodišta harfa i od osobine harfa, daje dakle Teđvid je nauka koja se bavi kuranskim riječima, harfovima spomenutim u Kur'anu, tako što svakom harfu daje njegovo pravo od ishodišta, od osobine i također dodjeljuje mu određena prava osobine kada se susretne sa drugim harfovima. Ovako zasebno, to je njegovo ishodište, ta je njegova osobina. Međutim, kad se susretne s drugim harfom, poprima, poprima drugu osobinu, dakle o svemu tome govori teđvid i pogotovo dakle je li ona pravila idvam i ostalo. Krajni cilj teđvida jeste osposobljavanje vjernika, vjernice da uče Kur'an na propisan način, daleko od grešaka, da bi postigli zadovoljstvo svoga gospodara. Dakle, teđvid se bavi, čuli smo čime, kuranskim riječima. I e, teđvid je jedna od najvrijednijih, ako ne i najvrijednija nauka, najpreća nauka, jer je vezana za Allahovu knjigu, knjiga nam je najprečna, knjiga nam je najbitnija, Allahu subhanahu wa ta'ala, pa dakle i ovo trebali bismo se podučiti. Da učimo knjigu pravilno. Jeste, Kur'an je objavljen da se radi po njemu, prvenstveno. Ali, dakle, treba ga i čitati. To je Allahov govor. U prvom predavanju se malo odužio s tim. To je Allahov govor. Allah je govorio njime. I trebao bi svako od nas, svaki od nas da žudi da on govori Allahovom govor. Allahovim govorom da čita, uči Allahov govor. Zato su naši prethodnici, jel tako, povezivali čovjekovu ljubav sa Allahovom knjigom. Kur'an je dio Allaha pa onoliko koliko se družiš s Kur'anom, toliko i voliš Allah. A ne možemo se družiti, odnosno učiti Kur'an bilo kako. Već onako kako je to preneseno od Allaha, od poslanika, alihi salacom, od njegovih ashaba, do dan danas. I upravo su ovo, dakle, temelji nauke o teđvidu. Odakle kreće nauka o teđvidu? Od Allahov poslanika, alihi salucam, njegovih ashaba. Oni su postavili te temelje. Oni su udarili te temelje. Zatim, greške prilikom učenja Kur'ana. Dakle, svima nama je, svakom vjerniku i vjernici, koji žele da uče Kur'an, obaveza da ga uče pravilno, da ga uče po propisima. Ako je tako, a jeste, onda greška, praviti greške prilikom učenja Kur'ana nije dobro. Naprotiv, određene greške haram, strogo zabranjeno činiti greške koje mijenjaju značenje. Stoga je dakle obaveza da se podučavamo. Barem ono što hoćemo da učimo, ono što znamo na pavet, da znamo kako treba proučiti. Da smo sigurni da je to to. Da je to što je rekao Allah. Što sam proučio da je tako rekao Allah. Da je to značenje. Da nisam promijenio značenje. Naročito kod Fatihe jer je namaz vezan za fatihu. Ispravnost namaza je vezan za ispravno proučenu fatihu. Jer je došlo u hadisu nema namaza bez fatihe, bez proučene fatihe. O tako? Nema namaza bez proučene fatihe. Kako? Bilo kako ispravno proučene fatihe za onoga koje je u mogućnosti da nauči. Pa dakle, praviti grešku prilikom učenja Kur'ana nije nikako dobro, naprotiv, zabranjeno. Zato je na svakom učaču da se upozna prije svega sa greškama koje se mogu napraviti prilikom učenja Kur'ana kako bismo se klonuli i pazili da ne napravimo te greške. Kažu, pod greškom se podrazumijeva odstupanje od ispravnog. Svako odstupanje od ispravnog učenja, to je greška. E sad neke greške se mogu tolerisati, neke ne. Sve što je suprotno ili dakle sve što se odstupa od ispravnog učenja smatra se greškom. Neki od tih grešaka se mogu tolerisati, neke ne. Odnosno postoje dvije vrste grešaka. Pa kažu, dakle, za grešku se kaže el hata. Kažu el hata <clears throat> dželij, odnosno jasna, velika, krupna, lahko uočljiva greška. I to je greška koju je haram strogo zabranjeno praviti prilikom učenja Kur'ana. To je greška koja mijenja značenje. Velika, krupna, jasna, uočljiva greška. Poput, dakle, do te greške dolazi da se harf zamijeni drugim harfom. Da se harf zamijeni drugim harfom. Gdje se mijenja, mijenja značenje pa upozoravao sam. Počesto dolazi do toga, jer čovjek to često formalno juči, ne obrati toliko pažnju koliko se trudi i nastoji obrati pažnju kada čita. Prilikom izgovora bismile. Je li tako? Od prilike pred očima nam je sada bismila, pa znamo da je bis ovdje sin. Ima dakle tri vrste ovog harfa, da kažem harfa s, jel u arapskom jeziku ima s, ima sin, ima sod. E, bismillah je sa harfom sin. Ba, u arapskom jeziku znači sa, b, sa, ism je ime. Sa imenom Allaha. Milostivog, svemilosnog, svemilosnog, milostivog, počinjemo učiti Kur'an. Ima ih koji onako formalno ne obrate pažnju, umjesto sina izgovore th. Bism. B, sa. A ism je grijeh. Pa onda kaže, s grijehom Allahu svemilosnog, milostivog, odpočinje učiti Kur'an. Mijenja se značenje skroz. Ima ih često koji neće da lome svoj jezik, ali lome svoj namaz. Pa na kraju, vola dalin. Ovdje je u ovoj riječi harf dad. Vola dalin. Allah subhanahu wa ta'ala tako u zadnjem ajatu spominje one koji nisu htjeli prihvatiti poslanike, već su sami po sebi praktikovali vjeru i druge koji su prihvatali poslanike i okretali se od toga. Nisu postupali po tome. Pa nakon što spominje gajiril magdubi alihim, nemoj nas uputiti na put, sačuvaj nas puta onih na koji se rasrdio gadab. Bio je prošli put, ali tako hadis, 16. hadis gadab, la tagdab, la tagdab, la tagdab, nemoj se srditi. Gajri li magdubi alihim, sačuvaj nas puta na koje se rasadio, vala dalin. I koji su i ne, dakle, na put onih koji su zalutali. Vala dalin znači i ne na put zalutali. Ukoliko se umjesto harfa dad kaže da, a dosta ih kaže, vala dalin, tako? Tako? Dal jeste onaj koji upućuje. Ovaj ne da je zalutao. Kad kaže, ole dalin, ha, i nemoj nas uputiti na put onih koji su upućeni koji druge upućuju. A šta su oni koji nikako ne znaju super uopšte? Rekao sam. Ko ima priliku da se podučava, a ne, ne podučava se griješanje. Ustrajava u takvom svom stanju. On je griješan. A onaj koji nema mogućnosti da, da se poduči, onako kako Allah zna njegovo stanje, ako Bog da imaće opravdanje. A onaj koji ima gdje da se poduči, nema opravdanja griješenja. Pa dakle, umjesto vela dalin i onih koji su zalutali, on kaže, i onih koji su, koji upućuju druge, ne samo da su oni upućeni, već i upućuju druge. Skroz promini, skroz promini znači. Ha? Pa kažu, Allahu samed, ili tako, kulhu hu Allahu ehad, Allahu samet. Reci on, Allah je jedan. Allah je utočište svemu. El samet, slušali smo komentar sure, El Ihlas, spomenuo sam sedam, osam značenja, Allahu džalu ala lipog imena, El samet. Ima i koji ne obraćaju pažnju pa kažu samet. A ova riječ znači onaj koji je nemaran. Onaj koji je nemaran. Jedno značenje riječi samed jeste onaj koji je nemaran onaj još eudu billah znači onaj koji pođubrava Allahu samed ovdje je sad, sad ne sin A? pa kažu također umjesto fesalli li rabbike venher fesalli znači klanjaj svome gospodaru i kolji kolji kurban Ima ih opet koji umjesto sada kažu sin, fesalli. A što to znači? To znači isplazi jezik svome gospodaru. Pa ćeš ili podučit se knjizi i volite Allaha kako treba ili ćeš ostaviti po strani. Neš praviti greške koje mijenjaju skroz značenje. I to kako značenje? Ovdje, ovdje. Aj posle kad završi. Dakle, to su neke od ha, jeum, jeumi din, maliki jeumi din, jel tako? Slušali smo ovdje komentar sure tin. Ima i koji kažu jeumi tin. Jeumi tin. Dan smokvi. I kod harfa dal često se pravi greška također. Pa ispada između d i t. Jeumi tin. Hm? I slične greške. Dakle, ovo su greške koje se ne upraštaju. Greške koje mijenjaju značenje. I one su po iđma'u jednoglasno mišljenju svih strogo zabranjene haram. Druga vrsta grešaka, kako kažu, el-hata'u el-hafi, skrivena greška. ona dakle koja nije lahko uočljiva, koja nije velika i do koje dolazi uglavnom neprimjenjivanjem tedvidskih pravila vezanih za nun sakin, za mim sakin, poput dakle izhara, idgana, jeli ihva, iklab i slično. Prva vrsta grešaka najčešće dakle dolazi do promjene ishodišta, da se ne izgovori harf kako treba, odnosno da se promijeni harf i umjesto njega izgovori drugi harf. Zaboravio sam i ovo također kako dolazi do velike greške da se zamijene hareke, da se zamijeni hareke na harfu. Umjesto fethe da se kaže kesra ili umjesto damme da se kaže fetha ili umjesto sukuna da se stavi fetha. I kažem posebno obratiti pažnju na fatihu. Ha? Ihdina sirata al mustaqim, sirata al ladhina an'amta alaihim. Uputi nas ili učvrsti nas na pravom putu, na putu onih, el ladhina, onih an'amta, kojima si ti en'amte alihim kojima si ti gospodaru ukazao svoje blagodati. Da kaže čovjek ihdina sirata mustaqim sirata alladine en'amtu ha? stoji en'amte da kaže en'amtu to znači uputi me na pravi put učvrsti me na pravom putu na putu onih kojima sam ja ukazao blagodati. Samo zamijenjena hareka. Umjesto fethe stavio si damu. Ili da kažeš sirata alladhina an'amti. Hm? Na put onih kojima si ti. Međutim, ovde se, ovo je ženski rod. Allahu Jalla Vala pripisuje žensku rod, da je on žena. Kad kažeš an'amti. Jer kesra je dole oznaka za ženu. Dakle, to su velike greške koje se ne praštaju. I naročito, rekoh u Fatihi, jer od fatihe zavisi namaz. Ako fatiha nije ispravno proučena, nije ispravan ni namaz i e, nije takav slučaj tako sa, sa ostalim surama mimo fatihe, jer učenje ostalih sura je sunnet, međutim, dakle, ipak dakle, treba obratiti pažnju na ove krupne, krupne greške. Što se tiče dakle, ove druge vrste greške, skrivene greške ili ona koja nije lahko očljiva, koja nije velika, Oko nje su islamski učenjaci se razišli. Većina njih kaže da je mekruh pokuđeno prilikom učenja praviti takvu grešku. Da je prilikom učenja Kur'ana pokuđeno mekruh praviti takvu grešku, dok ima učenjaka koji kažu, drugi dio učenjaka, manji dio kažu da je haram. Svejedno. Svaka greška, svako odstupanje od ispravnog je zabranjeno nije tako prenešeno od Allahovog poslanika alihi sallam. Ali svi se slažu ukoliko bi to čovjek namjerno činio. Intermede, ako bi to čovjek namjerno to radio, da sigurno, dakle sve je haram. Čak dakle i oni koji kažu da je nekruh, ta greška postaje, postaje haram. Pa dakle, kako reko, postoji onaj koji je mahsin međur, onaj koji lijepo uči Kur'an i nagrađen je za taj za to učenje Kur'ana ima onaj koji je asim, ima onaj koji je ma'zur, ima onaj koji je grešan za učenje Kur'ana, jer time mijenja značenje Kur'ana i čuli smo neke primjere, a takvih je mnogo, jel tako, učili smo vateva, sav, jel tako, in atajna kel kevser, wa vađadeke, wa vađadeke i slično, gdje se mijenjaju značenja. I takvih grešaka ima i kod nas ima dakle onaj koji je koji je opravdan i onaj koji je opravdan koji dakle ne može da nauči ali bojati se da je malo malo takvih zatim prije nego li se pređe na govor o a, e, ishodišnjima harfova spominje se dakle euza i bismillah euza i bismillah dakle nešto malo da kažemo i o njoj euza li kako se to kaže u arapskom istijada istijada ili euda ima značenje traženja zaštite kod Allaha, traženje utočišta kod Allaha, bježanje Allahu od nečega. Pa mi prije učenja Kur'ana kažemo euzu billahi mineš šeitanir rađim. Euzu billahi, euzu billahi. Čuli smo malo prije, b je sa. Dakle, e, tražim zaštitu sa Allahom ili bježim Allahu i slično od prokletog šeitana. Od prokletog šeitana. Dakle, kada se kaže e'udha, e'udhu billahi mine šeitanir rađim, time kažemo tražim zaštitu kod Allaha, sklanjam se kod Allaha subhanahu wa ta'ala, štitim se sa Allahom od, od prokletog šeitana. Koji je propis učenja Eude? Koji je propis učenja Eude? Svi se učenjaci slažu da je propisano proučiti Eudu. Zbog 98. ajeta iz sure An-Nahl, gdje kaže Jalla wa'ala فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ رَجِيمُ kada hoćeš da učiš Kur'an, zatraži zaštitu od prokletog šeitana. Zatraži zaštitu kod Allaha od prokletog šeitana. Dakle, propisano je. Razilaze se, je li obaveza ili je lijepo, poželjno. Je li obaveza ili je poželjno. Pa većina islamskih učenjaka kažu da je lijepo, da je poželjno prilikom učenja Kur'ana, kada se odpočinje učiti Kur'an, da je lijepo poželjno da se prouči i Euda dok pojedini kažu da je to obaveza. Ima <clears throat> nekoliko verzija učenja istijade Eude. Najproširenija <clears throat> i najprihvaćenija jeste onako kako učimo. Eudu billahi mine šeitanir rađim zbog upravo spomenutog ajeta, 98. ajeta sure Nahl, jer tamo se kaže فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمِ Skoro doslovno. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمِ Sličnu verziju ima Mahmed, je baš ovako kako je u ajetu. Najbliža što je zastupao imam Šafija i drugi, većina njih, أَعُوذُ billahi مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمِ hm? Najproširenija i nema smetnje samo da se upoznamo sa drugima, drugim verzijama, jeli, e, došlo je e'udhu billahi samil alimi mine šeitanir rađimi min hemzihi wa neftihi wa nefhi ili wa nefhihi wa nefhi negdje ovako, negdje onako ha? kao žuto se bilježi u hadisu i neki zastupaju da je to jedino što je preneseno od Allahovog poslanika alihi sallam. Međutim, taj hadis je slab, mnogo slab. Bez obzira što neko kaže da tako treba raditi. Prenosi se od šest ashaba i više. I svaki od hadisa u svakom, dakle, tom rivajetu, u svakom mancu ima slab i toliko su slabi da se ne mogu pojačati. Zatim ima Eudu billahi se nije ili alimi mine šeitanir rađim. Samo. Bez ono min hendihi, wa nefhihi, wa neftihi. I tog je stava bio imam Ahmed <clears throat> i drugi. Kisa i, i drugi. Ima dakle također verzija A'udhu billahi sami'il alimi mine šeitanir rajim inna Allahe huva sami'il alim. Na? Sad dodatak umjesto min hemzihi wa nefhihi wa nefthi ima inna Allahe huva sami'il alim. Što je zastupao Hasan al-Basri i Sufjan al-Thawri. I također Esta'idhu billahi mine šeitanir rajim. Estaizu billahi mine šeitanu rađim. Jer je tamo došlo u ajetu Festaiz billahi mine šeitanu rađim. Pa je ovo Ibn Sirin i drugi, oni su bili tog stava Estaizu billahi mine šeitanu rađim. Ako bi se zatražilo na bilo koji način od spomenutih, ako Bog da ispravno je, ne treba ograničavati budući da nema dokaza mora ovako, je li, bitno je da se zatraži zaštita od prokletog šeitana prilikom odpočinjanja sa učenjem Kur'ana ali je to najproširenija jeste audu billahi mine šeitanir rađim. E, eh, kako se odpočinje? Kao što vam je poznato, što se tiče učenja na glas ili u sebi. Kažu da je preporučeno na glas učiti u dvije situacije proučiti euzu na glas preporučeno je u dvije situacije. Kada onaj koji uči Kur'an uči na glas pred nekim, nekoga preslušava, nekoga ispravlja, nekoga prati. Pa, ukoliko ga neko prati, nekoga preslušava, nije dakle riječ o halki gdje se samo uči Kur'an. Ne, već neko ima koji te preslušava i ti normalno učiš na glas, ne možete čovjek preslušavati i ispravljati ako naučiš na glas, normalno, tada i euzu učiš na glas. I kažu, ukoliko se nalazi u halki gdje se samo uči Kur'an, dakle, mašalu te barakallah, svi znaju učiti Kur'an i uče Kur'an redom, onaj prvi koji odpočinje sa učenjem Kur'ana u halki, on uči euzu na glasu ostali što ćemo u sebi mogu. Ali dakle, halka gdje se uči Kur'an, a ne dakle, halka gdje ima učenika ili u, u, jeli onih koji ne znaju dobro učiti, ima neko koji ih preslušava, tada dakle, e, lijepo je da se prouči evu za naglas. Što se tiče u sebi učenja, naravno, kada uči prva situacija, kada čovjek uči u sebi Kur'an, proučite je uzu u sebi. Zatim, ukoliko uči Kur'an i na glas, ali ga niko ne preslušava. Nema potrebe da uči Euzu i Bismilu na glas. On uči dalje, odlomak, suru, uči na glas, ali ga niko ne preslušava. Uči onako, lijepo, hoće sebe da sluša, izgovara, da li izgovara kako treba i slično. Dakle, nikoga ne preslušava. Zatim, ukoliko u namazu svejedno bio imam, klanjao sam ili klanjao za imamom, uči u sebi. Uči u sebi. Oko bismile, dakle, ima razilaženja, učili se na glas u namazu imam, da li je uči ili ne, ali oko eude nema. Nismo nigdje čuli da imam kaže a'udhu billahi min šeitanu rajim na glas. Možemo čuti od nekih imama da uče bismillahirrahmanirrahim na glas, ali a'udha ne. Pa da, dakle, kada se uči Kur'an u namazu, svejedno bio imam ili bio moktedija klanjao za imamom ili ti klanjao sam, u sebi se uči u sebi se uči fat, e, u sebi se uči e'uza svejedno, dakle, makar se radilo i o namazima na kojima se uči, na kojima se uči na glas. I kako rekao četvrta situacija, ukoliko se nalazi u halki, gdje se uči Kur'an, a nije on taj koji otpočinje prvi učenje Kur'ana. Znači poput kasnije onih koji dolaze. Eh, ima dakle i to pitanje. Ukoliko onaj koji uči Kur'an prekine sa učenjem Kur'ana, hoće li poslije ponovo proučiti Euzu? Ukoliko stane sa učenjem Kur'ana, hoće li ponovo proučiti Euzu, pa kažu koliko kihne ili ukoliko se nakašlje ili ukoliko progovori govor koji je vezan za Kur'an, poput da uči, a drugi ga ispravlja, pa ga upozori na grešku, pa stane, pa mu objašnjava grešku, tada u takvim situacijama ne treba učiti Euzu ponovo. Ukoliko biva učenje Kur'ana prekinuto govorom koji je vezano, koji je govor koji se veže za to učenje. Međutim, ukoliko bude prekinut, prekinuto učenje govorom telefonom nazove, čovjek se javi, ostavi Kur'an po strani, javi se, završi razgovor, bez obzira koliko trajao, ponovo hoće da uči Kur'an, lijepo je propisano je proučiti ovu zu ponovo. Hm. Dakle, zavisno čime je prekinut čime je prekinut govor. I, dakle, pitanje bismile. Bismila dolazi u arapskom jeziku od glagola besmele, izgovoriti bismillahirrahmanirrahim, poput hasbele, izgovoriti hasbi Allah, on je malo akil, poput haukale, izgovoriti la haule, la kuvite, illa billah. E, što se tiče bismile, kakav je propis učenja bismile? E, nema razilaženja kod islamskih učenjaka da je bismila dio ajeta i sure neml. U suri neml nalazi se bismila. Kada je Belkisa otvorila pismo od Sulejmana i stojalo je bismillahirrahmanirrahim. Tu se spomnio u suri neml. U innahu min Sulejman. U innahu bismillahirrahmanirrahim. Doista je ovo pismo od Sulejmana i doista je Bismillahirrahmanirrahim, stoji. Dakle, oko tog ajeta nema razilaženja, ta bismillah spomenuta je u suri Neml. Međutim, što se tiče bismillah na početku svake sure, oko toga, dakle, postoji, postoji razilaženje. Je li obaveza učiti i kako učiti, dakle, tu bismillah? E, nema također razilaženja, prije svega da spominem to, nema razilaženja kod sure Taube. Nema razilaženja kod islamskih učenjaka kod početka sure Taube. Tu nema bismile. Dakle, u Kur'anu imamo 114 sura, 113 sura, ispred 113 sura stoji bismila, dakle, ne stoji ispred sure Tauba. Ne stoji ispred sure Tauba. Pojedini spominju razlog, zašto na početku sure Tauba ili ispred sure Tauba ne stoji Bismillah. Kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhu, ma upitao sam Aliju koji bi mogao biti razlog. Pa kaže sura Tauba govori o ubijanju mušrika, mnogobožaca, nevjednika, onih koji se inate, Allah kaže, tu nema milosti. Bismillah u sebi sadrži milost. U ime Allaha sve milosnog, milostivog. A sura Tauba govori o ubijanju mnogobožaca. Kaže, to je dvoje nespojivo. Nema milosti prema takvima. Zbog toga, kažu, nije došla bismila. Allah najbolje zna. Tako kaže Ibn Abbas, tako je zabilježeno. Je li to vjerodostavno? Allah najbolje zna. Međutim, dakle, islamski učinjaci slažu kada završiš suru Al-Anfal i prelaziš na suru Taube, učiš Bero etu min Allahi v Rasuli. Nema bismillah, rahman, Dakle, oko toga nema razilaženja. Nema razilaženja oko bismile u suri Neml, unutar sure Neml i također nema razilaženja uh, kod početka sure Etouba, dakle da tu, da tu ne postoji uopšte bismila. Eh, što se tiče bismile prije svake dakle sure mimo sure Etouba. Onaj koji uči Kur'an, on je na izboru. On je na izboru, dakle nije obaveza. Hoće li proučiti suru, hoće li proučiti bismilu ili ne? Proučiti bismilu nije obaveza. Obaveza je proučiti, obaveza je proučiti auzu. Jer je jasno došlo u Kur'anu. Fe iza qara'ta al l'Qur'ane fastaiz billah. Kada hoćeš da učiš Kur'an, odmah zatraži zaštitu kod Allaha od prokletog šeitana. Na takav način, u imperativu, nigdje nije došlo za bismilu vidimo bisminlu ispred svake sure. Ali da je naređen da se kaže da se prouči bismila, ne. Poznato vam je hadis, o njemu se često govori, svako dijelo koje se ne otpočne sa bismilom je krnjavo, u njemu nema bereketa, u njemu nema hajra, taj hadis je, taj hadis je slab. Međutim, zbog postupaka Allahovog poslanika, alihi salatu selam, lijepo je prilikom pisanja pisanja, počinjanja hudbi i slično, lijepo je da se izgovara bismillah. Lijepo je, ne obaveza. Pa dakle, onaj koji uči Kur'an, kada hoće da uči suru, on je na izboru hoće li proučiti ili ne. Svakako, dakle, da je bolje, da je lijepo, ljepše da se prouči, da se prouči bismillah. Pa dakle, što se tiče odpočinjanja sura ispred kojih stoji bismillah, može se odpočeti na neki od sljedećih načina. Gdje dakle, ako učimo, učimo euzu, učimo bismillu i počinjemo učiti suru. Pa se, što je najbolje, des, jeste da se razdvoji euza od bismille, bismilla od početka sure. Najbolje je da se izgovori euzu billahi mine šeitanu rajim, Bismillahirrahmanirrahim, kul الرحمن الرحيم قل هو dakle da se odvoji sve jedno od drugoga to je najbolje zatim e, drugo po dobru jeste da se odvoji euza od bismila bismila da se spoji sa, sa surom. to je bolje to je preče znači da se kaže audu billahi min shaitanu rajim i onda bismillahirrahmanirrahim i kul huvallahu ahad da se odvoji euza od bismille, a bismila da se spoji sa surom. To je drugo najbolje. I treće jeste da se spoji euza sa bismilom i onda da se odvoji od početka sure, a četvrto jeste da se spoji sve zajedno. Najbolje je dakle da se odvoji sve euza od bismile, bismila od početka sure. Zatim nakon toga da se odvoji euza od bismile, ali bismila da se spoji sa početkom sure. Treće, da se euza sa bismilom spoji i da se to odvoji od sure. I četvrto, da se sve, da se sve spoji. Kod sure Tauba, budući da nema bismile, možemo dakle odpočeti suru Tauba kada otpočinjemo učenje Kur'ana i odpočinjemo upravo sa surom Etauba, možemo da spojimo Euzu sa prvim ajetom. Euzu billahi min šeitanu rađini bera etu min Allahi wa rasuli. Ili da nakon što proučimo Euzu stanemo pa odpočinjemo sa učenjem Kur'ana. Ako se odpočinje iz srede, negdje iz sredine sure, može se a, odpočeti sa bismilom. Može se odpočeti sa bismilom. Može se odpočeti sa euzom i bismilom. Može se izgovoriti euza, može se izgovoriti bismila i odpočeti učenje Kur'ana. A može se dakle i ostaviti bismila. Dakle, kad god se spomine euza, bismila, bismila, i učenje Kur'ana imamo ove četiri. Šta je najbolje nakon toga? Ove četiri situacije. Čim se ne spominje bismillah, onda imamo samo dva. Euza i sastavljanje e, sa ajetom koji se uči ili euza da odvojimo i nastavimo učiti, učiti Kur'an. Dalje. Izuzev, ha? Ako čovjek hoće da uči iz sredine tamo negdje i neće da uči bismillah, već samo prouči Eudu i nastavi učiti Kur'an. Rekoh, nema smetnje izuzev. Nema smetnje na takav način početi, izuzev. Kad odloma koji hoćeš da učiš, ajet koji hoćeš da učiš, odpočinje sa Allah. Ajet u kursi. Ne možeš reći, Eudu billahi mišetem rajim, Allahu la ilaha illahu alhajim u kajim jer se u Euzi spominje prokleti šeitan i na šeitan prokleti i onda ne može Allah. Ne može nakon toga da kaže Allah. Spominje se šeitan prokleti Allah. Ne može. Ne može spojiti. Ne smiješ spojiti. Moš, moraš odvojiti. Eudu billahi na šeitan rađim. Stat, pa onda početi učiti Allahu la ilaha illahu Allah ilu kajim. Nema dakle sastaviti. A najbolje kod takvih situacija proučiti bismillah najbolje kod takvih situacija prošli bismilu, jer se u bismili spominje Allah, svemilosni, milostivi Allah. Gdje se ajet koji otpočinje sa Allah ili bilo kojim Allahom imenom. Znači, nije dobro euzu sastavljati, spojiti. A najbolje je nakon euze prošli bismilu, pa onda. I, dakle, što se tiče spajanja dviju sura, čovjek uči za redom sure, pogotovo ove zadnje sure koje su kratke, pa, dakle, može da završi sa proučenom surom, zatim izgovori bismilu i nju odvoji, zatim otpočinje sa novom surom. Može da, kada završi sa surom, ne znam, kul huvallahu ehad završi, volem je kun lehu kufuven ehad, završi i onda kaže bismillahirrahmanirrahim i kul a'udhu bi rabbil felak. Dakle, da završi sa proučenom surom, a onda bismillu spoji sa narednom surom. Jer ta bismila je za narednu suru. Ta bismila odvaja prethodnu suru i stoji ispred narodne suri. Dakle, kada spaja suru jednu za drugu, uči i sure jedno, jedne za drugima, uči sure. Dozvoljeno je e, i najbolje proučiti suru stati, zatim proučiti bismilu stati, zatim nastavi učiti sljedeću suru. Dozvoljeno je proučiti suru stati, zatim proučiti bismilu i sastaviti je sa početkom sljedeće sure, s prvim majtom sljedeće sure. Nije dozvoljeno suru prethodnu spojiti sa bismilom i stati pa onda učiti narodnu suru. Jer ta bismila je za tu narodnu suru, nije ta bismila kraj prethodne sure, ne, već je ona stavljena na is, ispred narodne sure, ispred početka narodne sure. Ona je dakle stavljena tu, pa, dakle nije u redu reći وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنَ رَحِيمُ قُلْ أَعُدُ بِرَبُ Ne, već dakle, ili razdvoji sve, a najbolje je razdvajati svaki ajet od ajeta, najbolje je dakle razdvojiti auz od bismile, jer se u euzi spominje jedno, u bismili se spominje drugo i također odvojiti sve to od jeli, početka sure. Ali je to opet kažem da se znaju ove situacije, da se ne zateže, jeli, da, se, da se zna. To je prilike ja Spomnije se za suru Al-Anfal i suru Teube, kako preci sa sure Al-Anfal na suru Teube, budući da na početku sure Teube nema bismillah pa je dakle najbolje stati kada se završi sura Al-Anfal, stati, uzeti zraka, uzeti daha, zatim nastaviti učiti suru Teuba, ili dakle da se kratko stani, to je poznato, jel, doći vjerovatno i to pravilo sekta, da se e, stane ne uzimajući da i da se nastavi učiti dalje ili dakle da se sastavi sve zajedno, međutim da se nauči bismila na početku sure Toba. Dakle, u ova tri predavanja bilo je govora o vrijednosti Kur'ana, vrijednosti učenja, čitanja Kur'ana, vrijednosti podučavanja Kur'anu, o E, najvažnijim, najznačajnijim ashabima koji su najbolje učili Kur'an, od kojih je Allahov poslanik Ali Salatu sam naredio da se uzima pravilno učenje Kur'ana, bilo je govora o vrstama jeli, učenja Kur'ana, zatim nešto o kiraetima i našem kiraetu, jeli Asimovom kiraetu i onome koji ga prenosi od njega Hafsa, i evo večeras dakle bilo je govora o tome koliko su naši prethodnici žrtvovali se za Kur'an i kada je počela ta nauka o pravilnom učenju Kur'ana, dakle teđvid i nekim jeli, stvarima vezano za teđvid i također o greškama je bilo govora i Eudi i Bismili, ako Bog, ako nas Allah poživi tadne zdravlje i života narodni puta, odpočinjemo sa mahređima, ishodištima harfova. con su